буде шифровано називатися Вознесіння. Знову релігія. У нас різні розгалуження мають різну тематику паролів комусь ботаніка, комусь зоологія, тобі релігія. Треба, щоб усе по одній лінії йшло. А збір розвідувальних даних операція сповідь. Не забудеш? У всякому разі, це зручна система, не забуду. Тоді, здається, все. Зустріч відбулася, зв'язок встановили, порозуміння повне, сказав Матузов, дістаючи з кишеньки штанів величезного, ще, мабуть, дореволюційного годинника цибулину. Спасибі вам. Спочатку війни у мене не було щасливішого дня, суворо сказала Галина. Колись мені розповідали що немає нічого гіршого, ніж залишитися на війні без командира. Тепер я знаю, як це погано, і дуже рада, що він є. Так, без командира не життя, погодився Матузов. Ти тепер ніколи не усміхаєшся? Ніколи. Пропала десь моя усмішка. Розумію. Навчися усміхатися. Людина без усмішки завжди підозріла. Я навчуся. У день перемоги не усміхатися, а сміятися будеш. Прощавай, Мадонна. Щасливо, праведнику, відповіла Галина. Отже, до перемоги я вас уже не побачу? Точно не скажу, але коли все йтиме так, як заплановано, не побачиш. З важким, дуже важким серцем поїду звідси Галю. Не виконав я свого завдання, а, по-моєму, навпаки, виконали якнайкраще. Бажаю вам великої удачі, Петре Івановичу. Спасибі тобі теж. А може, сядемо в цю машину? Тільки й бачили тебе в Старогорську, а через два тижні в Москві будеш. Ця машина вас чекає? знетямилася Галина. Мене. Документи у нас найсправжнісінькі ще знаменитим, але вже покійним Тоддом, підписані власноручно. Чого ж нам боятися? Галина вражено мовчала. Капітан Матузов виявився сильнішим, ніж уявлялось, і від того виросло і зміцнилося почуття власної певності. Це дуже добре відчувати силу друга. Поїдемо, Галю? знову запропонував капітан. Ні, відповіла жінка. У мене тепер багато роботи. І до сповіді і вознесіння треба братися. Дружина ваша Катерина Іванівна де у Москві? Ні, вона аж до Уфи поїхала. Привіт передайте. Про маму мою нічого не чули? На жаль, ні. Коли знайдете, про мене нічого не повідомляйте. Вона вже мене поховала. Для чого ж хвилюватися і горювати її двічі? Їй там, мабуть, нелегко в евакуації. Коли буде змога, допоможіть. Обов'язково. Ну, прощавай, мадонно. Прощавайте, Петро Івановичу. Групі все розповісти? Так. Він підвівся з лави важко, якось неохоче, глянув на Галину, ніби на маленьку дівчинку, яку треба похвалити і підбадьорити, і одразу зрозумів, що ні похвала, ні заохочення їй не потрібні. Перед ним сиділа вродлива, смілива і рішуча до отчаю жінка, здатна на будь-який подвиг, людина, що втратила почуття страху смерті. Прощавай, Мадонно, ще раз сказав Матузов і зник у кущах. Брязнули дверцята автомашини, почулося гудіння мотора, зблиснули на сонці скельця. І зник із Старогорська колишній капітан Матузов, а нині вже полковник. Галина ще довго сиділа нерухомо, обдумуючи кожне слово розмови. Надто певно і вільно говорив, головне поводився Матузов. Так ніби й не існувало для нього комендатури, гестапо, небезпеки. На машині поїхав, ніби велике німецьке начальство. Хто він сказав, підписав його документи? Тот це організатор усіх цивільних робіт в імперії від збирання металобрухту до відбудови воєнних заводів і спорудження лінії оборони. Організація Тодта цивільна армія німців, яка з тилу забезпечує усі наступальні операції. Ліпшого місця для розвідки не знайти. А може, він просто провокатор? Може, прикинувся? Вірою і правдою служить німцям викриваючи найменші, найслабші зародки опору фашистам. Тоді було б простіше одразу заарештувати групу. Адже Галина розповіла йому все як на сповіді. Ні, Матузова брати під сумнів не можна, він чесний. Чомусь згадалася дружина його Катерина Іванівна, жінка характеру рішучого і владного, справжня мати командирша застави, якої сам Матузов побоювався а Галина завжди недолюблювала її саме за це. Тепер вона подумала про дружину начальника застави з ніжністю. Отже, в життя її прийшла справжня удача.